hierdie verkeerde geslag, zal die gee land sien wat ik met de eed beloof het om aan hulle vaders te gee nie, behalwe Caleb, die sien van je vinne, hy sal het zien, en aan hom en sy kinders sal ek die land gee waarop hy geloop het, omdat hij volhard het om die Heere te volg. Ook was die Heere toornig op mij om julle ontwil, zodat so hij gesê het, jy sal daar ook nie in kom nie. Josia, die sien van Nen, wat voor jou staan, hij zal daarin kom, versterk hom, want hij zal Israël dit laat beërwe. In jelle kinderkies van wie jelle gesê het, hulle sal een buit word. En jelle kinders wat vandaag van geen goed of kwaad weet nie, hulle sal daarin kom en aan hulle sal ek dit gee, en hulle sal dit in besit neem. Maar jelle, draai om en trek weg naar die woestijn op pad naar die skelfzee. Toe het jylle geantwoord en vir my gesê, ons het teen die Heere gesondigd, ons self sal optrek en veg net soos die Heere onze God ons beveel het. En toe jylle elkeen sy oorlogswapens aangord en daar nog makkelijk oordink om in die gebergte op te trek, het die Heere vir my gesê, sê vir hulle, jylle mag nie optrek en veg nie, want ek is nie in jylle midden nie, dat jylle nie voor jylle vijanden verslaan word nie. Maar toe ek met jylle gesprek het, het jylle nie geluister nie, maar jelle was wederstrebig ten die bevel van die Heere en het vermetel in die gebergte opgetrek. Toe die Amorite wat in die gebergte gewoon het, uitgetrek jelle tegemoet en jelle achtervolg soos die bije maak, en hulle het jelle verstrooi in sy hert op by Orma. En jelle het teruggekom en voor die aangezig van die Heere geween, maar die Heere het na jelle stem nie geluister en jelle geen gehoor gegee nie. So het jelle dan baie daar in kades gebleik zolang als jullie doorgeblij het.